Waarom het die Almachtige nie een dag van afrekening vir die kwaadener nie? Waarom wacht die rechtvaardige te vergeefs op hom? Bose mense steel grond dier grenslijne te verskuif. Hulle steel skape en laat hulle wei op hulle eie weiveld. Hulle vat self donkies van die weeskind. Hulle vat die wee die weese bees as borg. Hulle druk die armes uit die pad. Die behoeftig is in die land moet vir hulle wegkruip. Die arm is met soos wilde donkies in die woestijn sikkel om lichaam en ziel aan mekaar te hou. Hulle soek kos in die woestijn vir hulle en hulle kinders. Hulle versamel veevoer op een anders verlande rye en moes oorskietrossies in die wingerde van die kwaadoener. S'nachts leer hulle sonder kleren in die koue, zonder iets om hulle toe te maak. Hulle is weer die reen uit die bergen en bondel almal saam in die roodse verskuiling. Weeskinders word weggeruk van die bors waaraan hulle drink. Die baba van die arme wordt als borg verskuld geneem. Arme is loop kaal, sonder kleren. Hulle dra kos aan vir ander, terwyl hulle self honger lei. Hulle pas olijfolie, sonder om self daarvan te proe. Hulle trap die wijnpers, terwyl hulle self dors is. Die gekerm van stervendes klink op uit die stad, en die gewondes roep om hulp, maar God steer om nie aan die skryende onleg nie. Kwaadeners kom in opstand in die licht hulle wil niks te doen met wat in die lucht gebeur nie. Hulle loop nie op sy pad nie, moordenaars staan op voordagbreek om die arme en behoeftige dood te maak. In die nacht is hy het dief, die echtbreker wacht tot dit skemer is, want hij sê, niemand zal mij nou zien nie. Hy draal een masker zodat so niemand om herken nie. In die nacht breek hulle in by huise, in die dag slaap hulle. Hulle wil niks weet van die lucht nie, vir hulle is die donker soos die ochend. Hulle is bondgenote met die verskrikking van die duisternis, maar hulle sal van die aarde verdwijnen, so vinnig so skuim wat dier een rivier weggevoer word. Alles wat hulle bezit, is vervloek zodat so niemand meer in hulle wingerde kom nie. So is droogte en het is nieuw lot smelt, so word sondaars dier die dood verteer. Selfs hulle maas vergeet van hulle, hulle is koos vir die wurms, niemand wil hulle onthou nie, bose mense breek in stikke soos een boom in een storm. Hulle het die kinderloose vrou uitgebuit. Hulle weier om weer die wees te help. God sleep die sterkes weg dier sy mag. Al is hulle gevestig, hulle het geen zekerheid in die leven niet. God laat hulle miskien veilig woon, maar hy hou hulle altyd goed top. Al word hulle vir het tykie baie belangrijk, hulle sal allemaal vergaan. Soos al die ander mensen wordt hulle bij mekaar gemaakt en soos koring afgesnij. Is dit niet zo so niet? Wie kan mij verkeerd bewijs in mijn woorden ignoreer?